Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Դեկտեմբերի 12-ից Արցախն արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը փակ է։ Որքան էլ դժվար դիմակայում ենք՝ լի ոչ մեզիջման չգնալու վճռականությամբ։ Բարեկամներ հաղորդման հյուրը Արցախի հանրապետության նախագահին կից հանրային խորհրդի անդամ վերլուծաբան Գագիկ Ավանեսյանն է։ Թեման մեզ մոտ վերջին երկու շաբաթվա զարգացումները։ Պարոն Ավանեսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերին։ Շաբաթ օրը դեկտեմբերի 24-ին ռուսաստանյան խաղապահներից բարձրաստիճան մի զինվորական դեպի Շուշի հանրային երթի մասնակիցներին վստահեցրել է, որ դեկտեմբերի 26-ին ճանապարհը կբացվի։ Այժմին, երբ ձայնագրությունը կատարվում է, դեռ ճանապարհը չի բացվել։ Որոշ մկայացնողը այ այդ պահակակետում կաղնած զինվորականը չի։ Մեր ժողովուրդ պիտի հասկանա, որ հենց նենց չեն շրջափակումը կազմակերպել։ Մեկ-մեկ ռուսական տերմիններ եմ օգտագործելու։ Բոակադա, ասադա, ռազմական տերմիններ է։ հա, Պատերազմի շրջափակում եւ պաշարում։ Ես շրջափակում եմ։ Սա ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Մենք պատերազմական իրավիճակում ենք հիմա։ Սա ռազմական գործողություններ է։ Պիտի սա դիտարկենք, ոչ թե հումանիտար աղետ, այս մեկը չէ։ Այսինքն սա մարդու իրավունքների խախտում չէ։ Լոկ սա պատերազմի վերսկսումը մենք պիտի սա գիտակցենք այս ձևի, նաև հարցերը այս ձևի շեշտադրենք ու միջազգային հանրության դիմենք, ոնց ենք անելու, արդեն լուծման ձևերը մենք պիտի փնտրենք։ Էլ ինչ կարող ենք անել Արցախը, Հայաստանը, Սփյուռքը, Ռուսաստանը, որպես նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կողմ միջազգային հանրությունը Ադրբեջանին հարկադրելու որ բացի ճանապարհը։ Անընդհատ հղումը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի վրա, դա էլ չի ճիշտ։ Այդ դեպքում ինչ անենք 44 օրվա պատերազմ որ եղավ մեր պարտությունով, պիտի ջնջենք 30 տարվա մեր անկախությունը կամ այդ ընթացքում վարվող բանակցությունների արդյունքները այն արդյունքները, որի մենք հասել ենք, դա պիտի ջնջվի, միանշանակ ոչ։ Շեշտում եմ Ռուսաստանը որպես նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրող պետություններից մեկը այն բանի համար, որ նա նույնպես պատասխանատվություն է կրում Ես Բերձորի Միջանցք չի ասի, այլ Արցախը արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարով ազատ տեղաշարժի համար դուք հորացնում եք իմ նախորդ ասածը, հենց հարցը դրանում է, որ Բերձորի միջազգը Մինսկի խմբի ձևաչափով տասնյակ տարիների ընթացքում քննարկվող թեման է եղել նաև։ Սկզբից 20 կիլոմետր վայնությամբ, հետո 10 Հիմա նոյեմբերի 9-ով 5 են սարկել, բայց դա էլ չեն ապահովում, դա էլ չեն անում, ինչի, որովհետև միակ երաշխավորը մի պետություն է Ռուսաստանում Ես չեմ ուզում ասեմ լավ է, վատ է, երբ որ մեկն ալնում քո երաշխավորը, ապա իրանից անից կախված ինչ վիճակում ես դուլնելու։ Դա կարող է քո շահերով էլ արևտուր անի։ Սա ոչ թե միայն Ռուսաստանն է վերաբերվում, սա ընդհանրապես տաքսիոմա է։ Հիմա մենք պետք է ձգտենք, որ մեկը չլինի 3-ն են եղել, 3-ն է ստեղ պիտի լինեն նույն ձևաչափով։ Եթե Ռուսաստանի զորքերը ստեղա, ուրեմն Ամերիկայի ու Ֆրանսիայի զորքերն էլ պիտի լինեն մենք պիտի խնդրենք, որ Ամերիկան ու Ֆրանսիան էլ բերեն իրաց զորքերը ու համատեղ Ռուսաստանի զորքերի հետ միասին ապահովեն անվտանգությունը։ Բայց արդյոք նրանք պատրաստ են դրան։ Բայց մեր պատրաստ են լսելու մեր խնդրանքը։ Բայց մեզանից որևէ մեկը դիմել է, իշխանությունը պիտի դիմեն։ Նաև Արցախյան կարգավորման հարցը նորից մենք պիտի հանենք միջազգային ֆորմատ, Մինսկի խմբի ֆորմատ։ Ինչը ասել է Իռլանդիայի ներկայացիչը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկման ժամանակ, աշխարհը գիտի ինչա պետք։ Մենք պիտի դիմենք մենք պիտի խոսենք աշխարհի լեզվով, աշխարհի անկալելի լեզվով։ Այսինքն պահն է բարձրացնելու առաջին հերթին Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Միանշանակ Ադրբեջանի ղեկավարությունը մեզ տվել է նվեր, որը մենք պիտի կարողանանք օգտագործենք միջազգային հարթակում։ Ինչի եմ ասում նվեր։ Մեր ժողովուրդը ցաներ վիճակում տարապանքներով, բայց գիտակցում է, որ պիտի դիմանանք, որ հաղթենք։ Այդ դեպքում քաղաքական իշխանությունը պիտի գնա այդ քայլերի։ Մեր ժողովուրդը իր համբերությամբ նաև իր ներդրումն է անում Հայաստանի Հայաստան ասելով ես պատկերացում եմ Հայաստան, Արցախ, Հայաստանի ինքնիշխանության ամրապնդման հարցում այս պայմաններում մեր իշխանությունները պիտի ավելի համարձակ լինեն, ավելի հասկացող լինեն, գիտակից լինեն, տպավորությունը թե չեն հասկանում կամ հասկանում են, բայց վախենում են քայլեր անելուց։ Կա կարծրատիպ, որ ռուսները մտել են ստեղ, ստեղ ուզում են մնան, դրա համար պահելու են, մենք չենք իմանում ռուսների ուզածը ինչա, Ռուսաստանի ուզածը։ Միգուցե ուզում է հեռանա, այս ձևի է հեռանում։ Պետք է քննարկել բազմաթիվ սցենարների պիտի պատրաստ լինենք։ Միջազգային հանրության դիմելուց չպիտի խուսափենք, որ Ռուսաստանին դուր կգա, դուր չգա։ Մենք մեր գոյատևման խնդիրն ենք ուզում։ Պիտի անենք այն քայլերը, որը մեզ է պետք։ Արդյոք Հայաստանն օգտագործել է ամբողջ գործիքակազմը խնդրին լուծում տալու համար հայաստանյան իշխանություններում։ Ոչ, նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Հայաստանը շատ թույլ է ներկայացրել այս խնդիրը։ Ճիշտ է, որևէ ինֆորմացիա չենք դերապետում, բայց եթե տես բանն է, պիտի իմանայինք, ինչի չի մտել այն հարցով, որ անվտանգության խորհուրդը ինչ որ Բանաձևում թունի, բայց բացառիկ հնարավորություն է եղել։ Արցախի հարցը դրվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, ու այնտեղ Հայաստանը պիտի ներկայացնել նենց պաստարկներ, ստատուսի հարց, որը Երևանցան ասում, փաստորեն, բաց տեքստով ասում է, ինչի չեք ներկայացրել Հայաստանի իշխանությունները, իրաց շատ թույլ է բաղում։ Մեր մասը։ Քանի որ Հայաստանի ղեկավարությունը կողմ է, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի մաս, դրա համար էլ այդ հարցը չի ներկայացրել եւ այս ամենը դիտարկում է միայն մարդու իրավունքների, ազատությունների պաշտպանության տեսանկյունից։ Չեմ պատկերացրում հայի, որ կարա տենց մտածի ու այդ քայլերին գնա։ Ես մի եզրակացության եմ գալիս, որ սա պարտադրանք է։ Ո՞վ է պարտադրում, այդ իրենք պիտի ասեն։ Թե կառույց, թե պետություն, թե անձ պիտի ասեն իրենք։ Բայց դիմագրավելու հնարավորություն չունենք։ Հարց դրամա, եթե ինքը չի կարող դիմադրի, ուրեմն դա իր տեղը չի։ Եթե չես կարող ճիշտը ասես, մի խոսի, հրաժարվի։ Իսկ եթե սկսել ես խոսել, պիտի ճիշտը ասես իրանք ինչ որ արտաքին ուժերի ճնշման ճնշման տակ են չի կարող դիմանալ մենք օգնում ենք արցախի ժողովուրդը իրան օգնում է մարդիկ դիմանում են բայց սրանից էլ լավ աջակցություն ինչ նախանգարում այս պահին գոնե ասկսեն մեր պետականության հայ ազգի շահերի որիվ ներկայացնել Ինչ գնահատական կտայիք ռուսաստանյան խաղապահների գործողություններին հենց դեկտեմբերի 3-ից սկսած, երբ առաջին անգամ մի քանի ժամով փակվեց ճանապարհը։ Միջանցք 5 կիլոմետր օայնությամբ տված է, որ պիտի Արցախի բնակչությունը հասնեն Հայաստան։ Այդ 5 կիլոմետր օայնության միջանցքում չպիտի լինեն ազերիները։ Դա վերաբերում է ամբողջ ճանապարհին։ Այդ դեպքում ինչի անմիջապես ճանապարհի կողքին կան ազերիներ։ Հիմա մենք պիտի պահանջենք, որ այդ 5 կիլոմետր ուայնությամբ միջազգը ապահովի ամբողջ երկարությամբ, որտեղ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից դա դուրս գալու։ Այսինքն սա միջանցք չէ ճանապարհ է ընդամենը։ Այո, ճանապարհը կթողեն բացեն, կթող մեր միջանցքը պետք է ապահովեն, իսկ միջանցք ապահովող կողմը Ռուսաստանն է այ Ռուսաստանից սա պիտի մենք պահանջենք։ Պարտականությունները կատարի որ ճանապարհը կփակեին որևէ արցախցի չեր կասկածում Կասկածները ուժեղացան, երբ հանձնվեցին Բերձորը, Ներքին Սուսը եւ Աղավնոն եւ օգոստոսի 30-ից արդեն Ստեփանակերտից Գորիս ենք հասնում այլ երթուղով Կորնիզորով, Ադրբեջանի կառուցած ճանապարով։ Արդյոք զիջողական պահվածքը նույնպես պատճառ չէր, որ Բաքուն նոյեմբերինի հայտարարության դրույթների հերթական խախտումը անի, փակելով ճանապարհը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից մեր կողմից, Արցախի թե Հայաստանի կողմից մենակ զիջումներ ենք տեսել։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթը մեզ համար թակար դա, որից ոչ մի կերպ մենք չենք կարա դուրս գանք, ամեն ձևի փորձում է պարտադրեն։ Երբ որ զիջումները Չենք կարող դուրս գալ, այս թղթի հիման վրա Մենք հնարավորություն ունենք այս թակարդից դուրս գալու համար, երբ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեր կետերը կատարելուց հետո, ասենք մեր անելիքը արված է, մնացել է ձերը անելու ու մյուս զիջումների չենք գնում։ 3 տարվա մեջ պիտի ընդամենը երթուղին համաձայնեցվեր։ Երկու տարվա մեջ կառուցել են մի երկու հատ սադրանք արել ու ստիպել որ անցնենք դեղ ունենք մեր ներսում օտար երկրների ազդեցության գործակալներ իրաց միջոցով ժողովրդի մեջ վախը մտցնել, եթե սա չանենք, այս ալնելու մեջտեղ Իրաք իրաց անձնական շահերը ունեն, որն է չեմ կարող։ Այս դեպքում ինչու շրջափակման պայմաններում հերթական զիջումը չեն անում։ Ադրբեջանը պահանջում է անցակետ դնել ճանապարհին եւ դիմադրում են։ Դա նպատակներից մեկն է եղել։ Ավելի մեծ նպատակ ունի։ Հա, որը դեռ չենք տեսնում ինչով ավերջացել։ Երկրորդ, արդեն ժողովրդն է ամբոստացել։ Միգուցե ժողովուրդը դուրս եկած չնեին, ասենք հանքի ճանապարհը փակած չնեն բան, դա էլ զիջած կլինեն։ Ես չեմ կարող ասեմ, հիմա մենք չենք կարող դրա գնահատականը տակ։ Երրորդ, ժողովուրդը երբ որ ամբոստանում է, իշխանությունը պիտի գոնե իր հետ հավասար քայլի։ Թեկուզեւ ես հաշվում եմ պիտի ինքը ժողովրդի առաջ լինի բայց գոնե հավասար։ Հիմա հավասար էլ չեն քայլում։ Հիմա էլի մի քիչ հետ է, ժողովրդի հետևից են գնում։ Ժողովուրդը ըմբոստացել է, դիմանում է, բայց նորից եմ ասում, այլ փաստը, մակյան օտանցան խորհուրդը։ Մեզ անհրաժեշտ կետերը չի մտցվել։ Պիտի իշխանությունն է, ժողովուրդը համատեղ այս ճանապարհը անցնենք։ Ինչ է սպասվում Ադրբեջանին, եթե շարունակի ճանապարհը փակ պահել։ Իսկ Ադրբեջանը Իրանից ի՞նչ է ներկայացնում որ ուժային կենտրոնները ասում են բացիկ, Ֆրանսիան է Եվրոպա ներկայացնող, ասենք, այդ քաղաքական process-ներում, Ամերիկան է, որ ասում են բացեք, ինքը չի բացում։ Այդ ի՞նչ է նշանակում։ Այդ նշանակում է, որ իր հետևին կանգնած է մի ուրիշ ուժային կենտրոն, մեր պետությունը որ չափ էր պատրաստ գոյատևելու շրջափակման պայմաններում։ Ինձ թվում է թե հոգեբանորեն պատրաստ է։ Մարդիկ պատրաստ են, ժողովուրդը պատրաստ է, բայց պետական կառույցները, որ գիտեիք, որ սա մի օր լնելու է, ինչքանով են պատրաստ, մեկ պիտ տեսնենք։ Երկու շաբաթ դեր դիմանում ենք, բայց օրինակ, ասենք, վարելիքի խնայման բանը կարելի էր հենց առաջի օրը դնել, երրորդ օրն են բանարել, որտեղ մենք չենք իմանում, ինչքան կտեվի, ինչքան կա պաշարներ չեմ ուզում խորանամ, պետք է չէ, պետք է չի։ Հույսով եմ, որ լավ են պատրաստվել Կարևորն այն է, որ մենք հացի պակաս առայժմ չենք զգում։ Շատ լավ է։ Պաշտոնապես հայտարարել են հացն է, աղն է, շաքարավազն է։ Շաքարավազ չկա։ Խանութներում <laughs> չկա։ Տներում կա։ Տներում կա։ Ամենայն դեպս մարդիկ շատ թե քիչ զմրան պաշարում ունեն։ <laughs> Այո ճանապարհը Ադրբեջանը կբացի նաև այս նպատակով որպեսի արցախցիների որոշ մաս հեռանա ճանապարհը բացվելուց հետո լինելու է մարտիկ, որ դուրս են գալու։ Կարծում եմ, որ դա լինելու է 5%-ի սահմաններում։ Ես դրա մեջ որևէ վտանգ չեմ տեսնում, որովհետև մարդկանց հետ որ զրուցում եմ, տեսնում եմ։ Ընդհակառակը կան նաև մարտիկ, բազմաթիվ, որ ասում են այդ վախողները թող դուրս գա, մենք հանգիստեղ մեր պայքարը շարունակենք։ Մեծամասնությունը ճանապարհը, եթե բացի, էլի կփակի Ինչը կարող է Ադրբեջանին հետ պահել քայլի կրկնությունից։ Մենք անտարտ ընկնելու ենք sense վիճակներ, եթե ապրենք այն ձևի, ոնց հիմա ենք ապրում, նաև քաղաքական դաշտում։ Մեր քաղաքականությունը որի ռեֆլեքսիայի վրա է դրած։ Իրանք անում են, մենք պատասխան փորձում ենք տալ։ Պիտի նախաձեռնող ունենք։ Չերաբերումա ճանապարհին։ Նախաձեռնողական քայլերից մեկը նայա, որ մենք պիտի պահանջենք Միջանսկի 5 կիլոմետր ուայնությամբ մեր ապահովումը։ Այդ դեպքում դա իսկ ինչու չպահանջեցինք ճանապարհի շահագործումից առաջ։ Երբ պարտադրանքի տակ են մերոնք աշխատում, շանտաժի տակ են աշխատում, ու միջև այդ են արդեն հանձնվել, ազնական շահերել եմ տեսնում։ Ստեղ է այդ հարցերով քննարկվող, բանակցող մարդկանց մեջ վախնել եմ տեսնում պիտի արդեն հասցնենք դրան, որ մենք քայլը անենք, իրանք սկսեն ռեֆլեքսիայով պատասխանը տալը քայլեր անել։ Այ պիտի հասնենք դրան ու միանգամից վիճակներս լավանալու է։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ ավարտվեց Հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, Հանրային ռադիոյի ստուդիայում հյուրընկալվել էր քաղաքական վերլուծաբան Գագիկ Ավանեսյանը։